اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهل أبريبا الله جل شانه إذن نسيم صلوات السلام نبسنا الله وقصنيك محمد صلى الله عليه وسلم سوي يس ميبا نزنا مياشتا كاجة أزيشني الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبي koji vjerujete bojite se Allah dželle šanehu istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao pravi muslimani. Allah tebarek ve taala molimo da nas učini od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznošću od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga subhanahu wa ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Kao što vam je poznato, u prošlu subotu smo završili sa našim ciklusom predavanja u kojima smo govorili o imanskim šartovima. To jeste o vjerovanju u Allah tabarhu wa ta'ala, u Allahove meleke, u Allahove knjige, u Allahove poslanike, u sudnji dan i u Allahu kadar. I govorili smo šta svaki od tih šartova znači, podrazumijeva i koji su tragovi koji, koje ostavlja to vjerovanje kako na pojedince isto tako i na društvu. Večeras ćemo za Allahu tabarak wa ta'ala pomoć početi da govorimo o jednoj veoma bitnoj stvari, a to je stvari, a to su stvari koje izvade iz Islama. To su stvari koje izvade iz, iz, iz Islama, ili kako islamski učenjaci to nazivaju na vahid Islam. Jer kao što čovjek <clears throat> sa određenim riječima, sa riječima la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, ulazi u ovu vjeru, i postaje vjernik, postaje musliman, postaje mu'min, isto tako vjernik koji klanja i koji posti, može sa određenim, dje, sa određenim riječima ili određenim dijelima ili ubjeđenjima da sa tim izađe iz Islama i da postane nevjernik, da Allah tabarak wa ta'ala sačuva. I zato Allahu i robovi, onaj ko uči Kur'an, primijeti i vidi kako Allah na više mjesta spominje izlazak iz imana nakon što je čovjek ušao u njega. Ili da čovjek postane nevjernik nakon što, nakon što je postao vjernik. I zato su islamski učenjaci ovu stvar, kako spominjali, u zasebnim poglavljima, u fikskim dijelima, kao što će to doći, tako su isto i pisali zasebna dijela, zasebne knjige, za, posebne knjige, u kojima su spominjali riječi i dijela sa kojima čovjek, sa kojima musliman može postati nemusliman. I zato je velika obaveza svakog muslimana da poznaje ove stvari. Još jednom kažem, zato je velika, zato je obaveza svakog muslimana da poznaje ove stvari. Jer Allahu i robovi, Islam je Allahova vjera. Kada kažemo Allahova vjera, to znači da je to skup ubjeđenja, vjerovanja i skup propisa koji su došli od Allaha tabaraka wa ta'ala. Propisao je Allah jalla šanuhu. Nije propisao ovaj ili onaj čovjek. I zato čovjek, ako izađe iz okvira toga, prestaje da bude musliman. Znači, nije vjera neka politička stranka ili partija ili pokret gdje se čovjek može pripisivati tome tako što kaže ja sam ta i taj ili na papiru stavi da je ta i taj, a vjeruje u nešto drugo ili u određenim stvarima izlazi iz okvira toga. Znači, nije islam politička stranka niti partija. Znači, ima ljudi, na primjer, članovi sove ili one partije, međutim, vjeruju ili ne vjeruju Boga. Međutim, on u očima ljudi dalje biva to. Niti je vjera, niti je vjera nacionalizam i nacionalni pokret. Znači, danas ljudi, pogotovo, znači, govorim zato što danas ljudi u ovom vremenu dosta govore o bošnjaštvu. I govore, mi smo bošnjaci, mi smo bošnjaci, mi smo bošnjaci. Čovjek može biti bošnjak, na udubila je tala da psuje Allaha, da psuje poslanika i ujutru i na večer, i da ostane da bude bošnjak. Međutim, on je bošnjak, međutim, murtad otpadnik od Allahove tebareke ve ta'ala vjere. Allahove robovi, znači musliman je da budeš musliman, mu'min je da budeš mu'min. I zato još jednom kažem, islamski učenjaci su veliku pažnju posvećivali ovim stvarima i govoru o ovim stvarima. I zato sam vidio prigodno da nakon što smo govorili o imanu, da počnem govoriti u par predavanja o onim stvarima sa kojima čovjek izlazi iz okvira tog imana, sa kojima čovjek presaje da bude mu'min, odnosno da bude musliman. Prethodno smo rekli šta znači islam i šta znači iman. Iman je da vjeruješ u Allaha djelašanuhu, u Allahove meleke, u Allahove knjige, u Allahove poslanike, da vjeruješ u sudnji dan i da vjeruješ u Allahove djelašanuhu određenje. Islam je da se potpuno predaš Allahu djelašanuhu. Islam znači da sjedočiš la ilah in lala Muhammedu Rasulullah, da obavljaš namaz, da daješ zekat, da postiš i da obaviš hađu koliko se mogućnosti tako je došlo u riječima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. I rekao sam također da kada se spomene islam i iman zajedno, da se onda pod islamom misli na što? Na vanjska djela. A pod imanom da se podrazumijevaju unutrašnja djela, to jeste ubjeđenja. Međutim, ako se spomene samo islam ili ako se spomene samo iman, onda ono podrazumijevaju jedno i drugo. I zato ovdje kada, na primjer, kažemo islam, potim podrazumijevamo i islam i iman. Ili ako kažemo iman, podrazumijevamo jedno i drugo. Na početku kažem da ovo vrijeme u kojem, u kojem je opasno tako da kažem govoriti ovim stvarima. Iz kojih razloga? Prije svega da kažem Allahovi robovi da su nekada ljudi na ovim prostorima bili ljudi muslimani. Ljudi muslimani u pravom smislu te riječi. Ljudi klanjali, ljudi postali, ljudi imali šariatske sudove, ljudi se po svemu razlikovali od nevjernika, u svim stvarima bili muslimani. I zato vidite, na primjer, uzmite jednu mahalu, da kažem, uzmite, na primjer, donju mahalu. Pa od dna donje mahale, pa ovdje do Neziragine džamija imate četiri, pet džamija. Zašto? Zato što su ljudi imali potrebe za džamijama. Znači, zato što su ljudi tijeli da blizu svoje kuće imaju džamiju i zato što su im džamije, što je malo bilo u mahali da bude jedna ili dvije džamije, pa ljudi su imali toliko džamija. Međutim, onda je došla ta ideja, prokleta ideja Tite, odnosno ideja ateizma ili ideja komunizma, gdje su skroz iskorijenili vjeru i srca ljudi. Pa su ljudi umje onako kako su nekad bili, da kažemo, potpuno se okrenuli. Pa je osnova postala kod ljudi u ovom gradu, konkretno sada govorimo za ovaj grad, zato što ovdje držimo predavanje, postala ideja komunizma. A ta ideja se gradi na ateizmu, to jeste da ljudi ne vjeruju Allaha Đerlešanu. I zato taj ateizam koji ne zna ni Allaha, ni za Allaha, ni za poslanika, znači nema nikakve granice u moralu. I zato danas vidite, znači, ne samo da je blud normalna stvar, nego javno činjenje bluda je postala normalna stvar. I ne samo to, nego isto tako da kažemo pederluk ili da kažemo nešto drugo, da ne spominjem te izraze, postalo sasvim normalno. I zato prije nekoliko dana dolazi mi brat, jedan naš prijatelj koji predaje vjeronauku u školi, kaže kako sada idu po školama, neke organizacije za ljudska prava, znači ove nevjerničke vlaške organizacije koje nas učije pravima, a znači dok su oni ubijali ljude radi nauke, znači do tada Islam govori o matematici, govori o ovome, govori o onome, i sada su oni došli da nam govore o ljudskim pravima. Uglavnom ne iz. Ta organizacija ide i sad je napravila kao neki film, znači gdje ovdje u našim školama prezentuju djeci i govore o ljudskim pravima. Između ostalog što se spominje u tom filmu, spominje sada selo od, odnos oca i babi, o, oca i sina. I sad spominje se u tom filmu ko babo kaže sinu nešto ono, u sođi ko da izvinete na izrazu peder. I sad djete ko govori, kaže, možeš ti mene, kaže, babo reći da sam peder. Kaže, pod broj jedan, kaže, ja nisam peder, ja sam homoseksualac. Kaže, jesu mjesto peder, kaže, jesu homoseksualac. A i kaže, da jesam, kaže, pa šta? Znači, uči ti djete u osnovnoj školi da je sasvim normalno da djete bude homoseksualac u budućnosti. Znači, učite da su to normalne stvari. Ljudi, ovo se ne dešava u Africi, ne se dešava u Kini, Ovo se dešava u Mostaru. Znači, koja je imala neka 40 džamija. Znači, koja je imala stotine, preko stotnu hafi za ovaj grad dao od svoje djece, od svojih sinova. Danas u ovom gradu dolaze ljudi i uči nas šta? Znači, da uči tvoje djete. Možda i mene tebe ne može učiti. Međutim, uči djete kada djete te, tek stasa. Uči kada je normalno da ima neko koji je homoseksualac. Da ima neko da je normalno da bude ovo ili da bude ono da Allah tabarik wa ta'ala sačuva. Međutim, mi ponekad nismo svjesni tih stvari i živimo u vremenu, a nismo svjesni ili dovoljno nismo svjesni stvari koji se dešavaju oko nas. I zato s ovim želim da kažem jednu stvar, a to je Allahovi robovi da sve što je normalno postalo je nenormalno, a što je nenormalno postalo je normalno. Znači danas kad ide neko, neću reći kad neko neklanjaka, danas kad ide neko kada pije, kada se napija, kada se drogira, ljudi kažu ma hajde, eto ga on voli malo popiti, voli malo ovo. Znači ljudi mu nađu neko opravdanje u tome. Ako neko pođe, tako da kažemo da klanja, znači ljud će reći pomanito, poludio, za neuropsihijatrije, ovaki ili onaki. Znači zašto? Znači to je normalno, kažem vam, to je normalno da ljudi tako reaguju. Zašto? Zato što su ti ljudi odgojeni. Znači, nažalost, naše roditelji su odgojeni na toj ideji komunizma, ateizma i tako dalje. Pa makar neki, neki da su začuvali nešto od vjere kod sebe. Međutim, to je normalno da tako reaguju. I zato, znači, vjernik, musliman, mladić, Ne smije da se okreće na te stvari i da se obazire šta će mu neko drugi reći. Jer ovo je vjera koja je Allahova vjera, onaj koji te je stvorio. Ljudi, subhanallah, kada, kada ga zadesi neka bolest njega ili njegovo djete, obraća se Allahu Đalašanuhu. To mi, ta isti Allah Đalašanuhu kojem se obraćaš, u tom trenutku si sjestan da ti on taj koji ti daje zdravo. Isti taj Allah Đalašanuhu ti je naredio klanjanje pet vakata maza, zabranio ti alkohol, zabranio ti blu, zabranio ti ovo, zabranio ti, zabranio ti ono. I zato danas, u momentu kad se ulema vratila kada se omladna vratila islamu, kada se vratili islamu, kada su postali, tako hoće islam, zavolili su islam, imaju mogućnost da praktikuju, onda su došli munafici iz reda političara, iz, re, iz reda medija, da tim, da toj omladini daju razna imena kako bi predstavili crnim društvu. Pa kažu da su ekstremisti, kažu da su teroristi, kažu da su vehabije, kažu da su ovaki ili da su onaki. Međutim, kakvi su stvari, ako pogledate, Znači nisu nikakvi osim onaki kako su bili njihovi pradjedovi koji su sadržali ove vjere. I sada kad bi ustale, da kažemo mi naši mostarski hafiz ili naše ulama, naše muftije koji su umreli prije 100 ili 150 godina, šta mislite za koga bi rekli da su normalni? Bili rekli za nas koji idemo u džamiju, koji klanjamo pet vakat namaza, ili bi rekli da su normalni ovi političari, ove prodane duše i tako dalje, koji prodaju svoju vjeru, koji prodaju svoj narod za, za neku platu. Znači, rekli bi da su normalni ona omladna koja, koja ide koja ide u džamiju. I zato imate dokaz, sad na primjer, vi možete vidjeti i na Facebooku, na internetu, ima one, po, ljudi, ljudi postavljaju stare slike Bosne i Hercegovine, pa stare slike Mostara, gdje vidite žene pokrivene, gdje vidite ljude sa bradama i tako dalje. Znači, ne govorim sada o tim sarme, nego hoću da kažem kako su ljudi bili u vjeri, kako su bili u islamu. Međutim, te prodane duše, znači, žele znači, da ocrne u očima običnog svijeta. Znači, onu skupinu koja se drži Allahove Đalašanu u vjeri. Onu skupinu koja, koja voli islam, ona onu skupinu koja želi, koja želi da nauči, koja, koja želi da nauči islam. I tako dalje, i tako dalje. I govorio sam vam, i opet kažem. Znači, danas ukucajte, potražite vi na internetu. Potražite žele ono što žele posebno da pripišu su, jeste ekstremizam i terorizam. Znači gdje žele da za svakog od nas kažu znači, da smo mi bomba koja će kad, kad tada eksplodira. Znači pogledajte na internetu, potražite. Potražite terorističke napade u Evropi u prošloj godini ili u preprošloj godini. Pa pogledajte ko su počinjivaci ti terorističkih napada. Su to muslimani ili su one muslimani? Pa kad vidite da je 95 ili 96, 97 ili 98 ili 99 ili 100%, da su to muslimani, onda potražite da li gde nazivaju katoličkim ili pravoslavnim ili ovi ili evangelističkim ili bilo kojim ekstremizmom ili terorizmom. Nećete naći. Nećete naći da se to prepisiva samo nama, islamu i muslimanima. I tako dalje, i tako dalje. I zato u tom vremenu, kada je počeo, da kažemo, kada govorimo o vjeri, i kada upozoravamo ljude, muslimane, koje su te stvari koji odvode, koji mogu da izvedu iz vjere, onda kažu ti si ekstremista ti si ovaki ili onaki. Međutim, znači govor, da se vratim na temu koju govorim, znači govor o stvarima koje izvadi za Allah veđalešanuhu vjere, znači to je od Islama. I to su spominjali islamski učenjaci. Znači nema knjige, i zato ovdje pod broj 1 kažem, da nema knjige iz fikha, islamskog prava, a da u njoj nema poglavlje koje se zove Kitabu Ridda ili Kitabu Murtad. Poglavlje o Riddatu i poglavlje o Murtadu gdje su spomenuli riječi i djela sa kojima čovjek prestaje biti musliman. Jer čovjek može, obratite pažnju na ovu stvar, a to ću vam pojasniti u narednim predavanjima, čovjek može i klanjati i postiti, međutim da govori jednu riječ da sa tom riječ prestaje biti musliman i da, i da ne biva muslimanom nikako. Kao što ćete vidjeti, navodim primjer, na primjer, na vjerstvo sumnje, da čovjek sumnja u neku stvar od islamskog vjerovanja. Na primjer, da čovjek sumnja u onaj svijet. I ono kaže, može biti, a ne mora biti. I kao što je na jeziku nekih, da kažem, naših ljudi, a ima i oni koji klanjaju pet vakata. Kaže je, ma hajde Boga, sine, ko se od tamo vratio? Šta ti znaš kako je tamo? Kaže, ali si ko tamo vratio? Subhana, ali si ko tamo vratio? Znači, oni starama kojima nam Kur'an govori o džennatu i džahnamu, ti kaže, ali si ko tamo vratio? I tako dalje, i tako dalje. Znači, to je primjer stvari koja izvodi čovjeka iz vjeri. Zatim druga stvar. Znači, naša ulema s ovih prostora. Znači, kako prostora Mostara, Hercegovine, naših prostora, je, je posebno govorila o ovim stvarima. I ove stvari se spominjale u Ilmihalima. A znate šta su Ilmihali? Znači osnovne knjige iz kojih su djeca učili o vjeri. Kako da vjeruju, kako da klanjaju, kako ovo, kako da ono. I zato ću vam samo ovdje, znači ne jeste mi zamjeriti što ću pročitati minutu, jednu minutu, znači iz knjige od jednog velikog hercegovačkog alema, tačnije alema iz konjice koji se zove Seifullah Proho. Ovo je bio jedan veliki alem ovih prostora. Znači bio alim i bio pobožan čovjek je bio čovjek puno, puno ljubomora na Allahu tabarak wa ta'ala vjeru. I znači napisao je dosta knjiga, znači pisao je knjige i na arapskom jeziku, i na turskom jeziku, i na, na našem jeziku. Međutim, ono što je pisao na našem jeziku, znači pisao na arabici. Znači, jeli, arapska slova, a naš jezik. Pa tako u svom, znači, ilmihalu, znači, koji se zove onaj, koji se zove il, ilmihal i nas, znači, da sad ne spominjem, kaže sljedeći. Kaže, isto tako ko, nehoti, ko hotimice, neki kufr, rekne, ili da Allahu, poslaniku, meleku, kitabu, što nedoliku je reknije, ili se vjerskoj stvari šprda, ili neki farz ne vjeruje, to je se porekne neki od farzova, ili haram smatra halalom, ili, di, ili odijelo čafira obuče. Ako prije teube umre, to jest ako umre ne učini teubu, kaže zauvijek ću u džahnemu ostati, kao i svi ostali kafiri. Znači pogledajte kako su ljudi ukazivali na Musar, ovaj Sifullah Prohor, rahmetullah alaih, umro u 1931. 1931. godine. Znači, pogledajte kako se ovu stvar ukazivali, na ovoj stvar govorili. Znači, zato što ima ljudi koji misle, znači, da čovjek ako uđe u islam, nema te stvari sa kojom može, znači, da izađe iz islama. I neki ljudi se šprdaju sa tim. Kažu, kaže, nije islam abdest, da imaš stvar koju, ako, na primjer, da izvinete, pustiš vjetar, izgubio se abdest. Kaže, nije islam kao kaže. Ti kaže, kad uđeš musliman, gotov islam Znači da uzubila možeš biti musliman, da psuješ Allaha, da psuješ poslanika i da budeš, da budeš šta? Da budeš musliman. Ti možeš biti bošnjak, ali ne možeš musliman nikako biti. Jer musliman je onaj koji je vjeruje u ono i radi po onome što je došlo u Kur'anu i sunnatu Allahog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Naravno ovdje želim da, da, da, da ukažem i da skrenem pažnju na jednu drugu krajnost, a to je krajnost one omladine koja pročita jednu ili dvije stvari ovome, i brže ide i proglašava ljude nevjernicima. Znači, pa tako ćete naći neke budale, znači da i tako nazovem, znači koji nauči i posluša ne jedno predavanje ili dva predavanja, pa makar, na primjer, može sad poslušati ovo što mi govorimo. I da uzme stvar ovako površinski, jer ćete vidjeti kasnije da mogu, da može čovjek da učini dijelo kufra, ili rekne dijelo kufra, međutim da ne postaje nevjernik. Zašto? Zato što je možda prinuđen. A u islamu, ako te neš, neko natjera, kaže ti, ubiću te, oduzeći ti život ili reći to i to, tebi je dozvoljeno da to učiniš u, to, u toj situaciji i ne postaneš nevjernik. Međutim, neki ljudi to lahko shvataju i onda idu i samo pokazuju prstom ovaj čafir, ovaj čafir, ovaj čafir. Znači, do tima neki, znači, znači da su neki mene proglasili čafirom. Znači, rekli su, Hafiz, on je, on je čafir. Da ne kažem ove druge, znači, brata Safta, Kudzovića i tako dalje i tako dalje. Znači, to je jedna, to je jedna druga krajnost. I zato govor o ovoj temi je opasan, osim ukoliko se govori, znači, po, uh, znači jasno pod okazima Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam i govor islamskih učenjaka, govor oleme onako kako što to kazali. Zatim još jednu stvar koju želim ovdje da kažem, a to je Allahovi robovi, da je ovaj šarijat, ovaj vjerozakon, što je došao u Kur'anu i sunnatu Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam, došao sa određenim ciljevima. Šta znači došao sa određenim ciljevima? Znači sve propise Islama, kada bi sabrali, kada bi vidjeli zašto su ti propisi došli, znači ovdje mislim propise halale i harama, Znači, treba da znate da sve ono što nam je naređeno i što nam je zabranjeno, znači, nije došlo zato što to treba Allahu tebarek wa ta'ala, što treba našem stvoritelju koji nas je stvorio. Znači, propisi halala ili harama su došli nas radi. I zato, ko što kaže se u kuci hadisu, ko što kaže Allah tebarek wa ta'ala, kad bi svi ljudi bili ko najbogobojazniji čovjek na zemlji, to ništa ne bi povećalo moju moć. Kad bi svi ljudi bili griješni kao najgriješniji čovjek, to ništa ne bi umanjilo Allahom moć. Nego svi ovi propisi od halala, od harama, od zabrane alkohola, od zabrane kamate, od naredbe namaza, od naredbe zakijata, dolazi radi koristi ljudi. I ovo je jedno veliko pravilo koje treba da zapamtite. I zato islamski učenjaci kada su gledali u te propise, rekli su da je šarijat došao kako bi kod ljudi sačuvao pet stvari. Očuvao pet stvari. I to su novci koja se zove usuli fik, zove kako? Zove se makasidu šarija. Intencija šarijata. Pa kažu, propisi su prvo došli kako bi kod čovjeka sačuvali njegovu vjeru. Zato zašto? Zato što je u čovjekovo vjeru spas za njegov dunjalku i njegov ahiret. Drugo, došli su kako bi se čuvali čovjekov razum. I zato, na primjer, vidite zašto je zabranjeno, zabranjeno u islamu alkohol. Zabranjeno zato što škodi čovjekovom, čovjekovom razumu. Zatim, treća stvar, došlo je kako bi se čuvao čovjekov život. I zato vidite kako u islamu je zabrana ubistva nedužne osobe, znači jedan od najvećih grijeha. Zatim, također, šariatske kazne u islamu i kazne ubijstva koje su došle u određenoj situaciji. Zašto su došle? Došle su kako bi očuvale život. I zato Allah Đelešanuhu kada govori o odmazdi, to jeste o šariatskoj kazni ubijstvom, kaže وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ Vi u odma, vama je u odmazdi život ovi koji su razumom obdareni. I zato, na primjer, onaj koji ubije drugog namjerno, znači, nad njim se izvršava smrtna kazna. Zašto? Zato što on oduzeo drugi život. I kad se oduzme tome život, znači zar on neće biti i brat drugima? Naravno da će biti. I zato i samo znate kako se izvršava šariatska kazna, znači izvršava se javno, znači da svi vide. I dođe Đerla, donese sablju i sabljom otkine glavu, ko što na primjer u Saudijskoj Arabiji izvršavaju smrtne kazne. Međutim, netkin se izvršavaju, znači ne doni na primjer koji, koji je ubio. Ili na primjer onaj koji je silovo. Znači danas dođu ljudi i kažu kako je to smrtna kazna. Subhana, zamisli jedan da Bog da neko tebi siluje čerku. Kako, kako bi se odnosio prema tome? I zato, zato je u toj stvari život za ljude. I zato onaj koji vidi i zna da je zato smrtna kazna. Znači šta će raditi? Znači nije će pomisliti da se primakne tako stvari. I zato šariatske kazne u islamu su došle radi čega kako bi čuvale ljudske živote i, ljudske, i, i ljudsku čast. I danas u svakom, danas svaki zakon, Znači ima nešto što se zove, tako da kažemo, smr... skoro svaki za... ima nešto što se zove smrtna kazna. Međutim, nijedan taj zakon neće nikom tušti Ameriku da je ovako ili onaka zato što kod sebe ima smrtnu kaznu. Nego muslimani, zato što imaju smrtnu kaznu, oni su ekstremisti, oni su teroristi i tako dalje i tako dalje. Zatim je došlo da očuva čovjekov imetak i, za... i došlo je da očuva čovjekovo potomstvo. I zato, na primjer, za... zabrana blude, zabrana zinaluka je zašto? Znači kako bi ljudi znali svoje potomstvo, znači kako ne bi došlo, znači rodi se čovjek u djeti i to djeti od koga ispadne na kraju da je to djeti od komšije. I tako dalje i tako dalje. Znači uglavnom hoću s ovim stvarima, znači ovdje sad nema vremena da vam ove stvari pojašnjavam. Uglavnom, propisi halala i harama, dragi brate, nisu došli zato što to treba Allahu Đerlašanu, nego zato što treba nam. I zato onaj čovjek koji krene putem ostavljanja namaza, koji krene putem alkohola, koji krene putem kocke, znači on samog sebe vodi u propast. A onaj koji se sačuva toga, on sebe vodi, on sebe vodi ka čemu? On sebe vodi ka uspiju. Zatim islamski učenjaci kada govore o stvarima nevjerstva, kažu da se nevjerstvo, to jeste da čovjek izađe iz imana u kufr, u nevjerstvo, da se to vraća u osnovi na četiri stvari. A to je ili da čovjek rekne riječi nevjerstva. Pogledajte, znači kako musliman može postati nemusliman. Znači može postati tako što rekne neku riječ. Obratite pažnju ka, samo da rekne neku riječ, sad ti može da postane musliman. Na primjer, na uzu billahi ta'ala, da upsuje Allaha jalla šanuhu. Ili da se ismijava, na primjer, sa, sa Allahom tabarik wa ta'ala. Naprimjer, prije, danas nalazim komentar na Facebooku kod jednog, da kažem, prijatelja, i jel postavi to sam godima da je to stvar, kaže, čovjek kaže, Bože, gdje si ti kad ja igram kladioncu? Bože, gdje si ti kad ja igram kladioncu? Na uzu billahi ta'ala, znači to su riječi kufra. Znači čovjek ne gleda se da li vjeruje svojim srcem u to. Pa može neko reći ja sam se šalio, ja sam ovako, ja sam ovako. Nema veze ako si rekao određene riječi za koje je došlo u šarijatu da koji kažeš prestaješ biti musliman. Pa makar da se šalio ti postaješ šta? Ti postaješ nevjernik. I zato Allah Đelešanu, a to ćemo kasnije govoriti, u suri Teube spominje kako su rekli innama kunna na hudu wa nal'ab. Kaže mi smo se samo šalili, mi smo se samo igrali. Pa Allah Tebarak wa ta'ala kaže otišli ste u nevjerstvo nakon vašeg vjerovanja. Znači nije rekao ova ili ona, nego uzvišeni Allah tabaraka wa ta'ala kaže da su otišli u kufr nakon što su bili vjerni. Znači samo sa izgovorenim riječima. Jer druga stvar da čovjek uradi određeno djelo. Znači kako da čovjek uradi određeno djelo? Na primjer, ne uzbila je ta'ala da čovjek učini seđdu nekom drugom mimo Allah tabaraka wa ta'ala. Da učini seđdu kaboru. Znači nije, znači može reći čovjek ja sam učinio radi ovoga, radi ovoga, samim tim činom šta? Ti si postao nevjernik na uzbila je ta'ala ili kao što će doći da čovjek pomogne ne muslimane proti muslimana. I ovo jedna stvar koja je tako da kažem fenomen ovog vremena. Pogotovo kada je u pitanju politička scena. Znači politička scena čak i kada su u pitanju one vlade i one partije koje se pripisuju islamu. A to je pomaganje ne muslimana proti muslimana. Allahovi robovi Allah Đalašanu suri Rum spominje šta? Gulibete Rumu fi adnal ardi vohum min ba'di galebihim sajaglibun gdje Allah Đelešanu spominje kako su Rimljani pobjedili koga? Pobjedili Perzijance. Rimljani pobjedili koga? Perzijance. Pa Allah Đelešanu kaže kako su se vjernici tada radovali. I prenosi se da Ebu Bekr radijallahu ta'la anhu iz radosti zaklo ne znam koliko deva. Jesu li Rimljani bili nevjernici? Jesu. Međutim, bili su ahlul kitab. Šta znači ahlul kitab? Sljedbenici knjige. Znači, bili su bliz, bliži islamu od koga? Od međusija od Perzijanaca. Pa se vjernici radovali zato što su oni koji su bili bliži njima pobjedili mušrike. Pa kako danas ne uzubila je tala da se neko raduje zato što nevjernici, zato što Amerikanci, ovi ili oni, po, zato što poraze muslimane. Ili pomogne te nevjernike u borbi protiv muslimana. I zato vidjeli ste primjer danas u ovom vremenu. Znači ljudi došli, znači da su ne znamo kakvi. Znači oni su muslimani, oni svoje braće o vjeri. Znači, islam je jedan ummet. I ne možete boliti, znači ne možete jedan dio boliti, a drugi dio da te ne boli. Allah mi robovi, znači, muslimani su jedan narod, jedan ummet. Inna hadihi ummetukum ummetun wahida. Ovaj vaš narod je jedan narod. Ova vaša zajednica je jedna zajednica. I zato tvoj brat u Kini ti je brat. A onaj ko ti ovdje, ko psuje Allaha na uzbila i tala, taj ti nije niko i ništa. Onaj brat u Africi, koji je musliman, on ti je brat. A tvoj otac ili tvoja majka, na uzu billahi ta'ala, koja ne vjeru Allah, on ti nisu ništa. Znači ono što jedino što spaja dvoje ljudi jeste vjera u, u, vjera u Allaha tabaraki wa ta'ala. I to je ono što nas spaja. I zato ne možemo, na primjer danas, ne želim da spominjem imena, danas ljudi govore o islamskoj zajednici, o stvaranju islamske zajednice u, u Srbiji. Da isključite smo to bogati onaj vibracu. Govore o, o, sva, o, o, o, o, o pravljenju druge islamske zajednice u Srbiji, kao su ti ljudi licemjeri, kako su ovakvi u redu, to je tako. A znate li da su ljudi, neki ljudi iz islamske zajednice u Hrvatskoj, da su dolazili na heliodrome, muslimani ljudi, da su dolazili na, na heliodrom kod Ustaša, da su uz Ustaše bile i govorili našim muslimanima, jeste li to i vi ustali uz našu braću, protiv naše braće Hrvata? Znači, ko zna rahmetli Kasima Mezita, što je umro, Allah rahmeti ila koga su ka, bili ustaše na heliodromu, došao mu je jedan, da neka, e, jedan efendija, jedan hođa, i rekao mu, stoji ti Kasim ustao protiv naše braće Hrvata. Međutim, taj čovjek je bi uglednik. Taj munafik, taj murtad je bi uglednik kod ljudi. I niko nije smio da govori protiv njega. Zašto? Zato što je poslije rata on postao lojalan. A dolazio je tamo na unu stranu i govorio to što je govorio. Međutim, danas ljudi, danas je kod ljudi politika prva stvar, pa tek onda vjera. Ako ću govoriti protiv oni, protiv oni, govorit ću onda isto protiv ovih. I bit ću ljubomora na muslimane u Hercegovini, isto ako sam ljubomora na muslimane u Sanđaku. Znači, neću praviti razgu. Politika, politika je ta koja pravi razgu. Međutim, mene srce boli za svakog muslimana. I za muslimana u Kini, za muslimana ovdje, za muslimana ovdje. I zato što se dešava? Znači, došli tamo negdje u nekakvom Afganistanu. Siromašnom Afganistanu. Ljudi niđe, ono, niđe veze. Da tako kažem s dunjaluške strane. Hoće ljudi da praktikuju šarijat. Šta su ljudi rekli? Hoćemo da klanjamo, hoćemo da sprovodimo islamski zakon. Hoćemo kad ukradimo da jedni drugima kidamo ruke. Došli ljudi u Maliju, u pustinji. Ni u Americi, ni u Africi. Hoćemo da, ako, da napravimo državu, da kidamo ruke jedni drugima. Pa se ustali i ovi i oni svi protiv njih. Ne da je da uspostavljaju svoj zakon. Pa onda brže bolje mi, munafci iz naših redova govorimo to su ekstremisti, to su ovaki, to su ovaki, nije to islam, nije to islam. Nego šta je islam? Da budeš prodana duša, da radiš za četnike, da radiš za ustaše, da radiš za ovoga, da radiš za onoga. I zato i robovi nije dozvano pomaganje ni sa riječu takvih protiv muslimana, jer tvoj brat musliman gdje god je on, pa makar da imao grešaka kod sebe. Jer subhanallah pogledajte Allah Đelašanu kada govori o muđahidima, o džihadu, za vrijeme posanika sallallahu alaihi wa sallam, spominje njihove greške. Pa se spomni greška oni koji su bili na Uhudu. Da bilo među njima oni koji su tijeli dunja Pa Allah tabarak wa ta'ala kaže, minkum me yuridu dunja, wa minkum me yuridu l'akhir. Među vama ima oni koji hoće dunja među vama oni ima koji hoće ahiret. Pa Allah Đalešanu spomnije bitku na Hunainu. Pa kaže, wa jevme Hunainin, idha ađebetkum kathratukum. I na dan Hunaina, kada vas je zadivilo vaše mnoštvo. Pa Allah Đalešanu i kritkuje. Znači li to ako neki moj brat ima kod sebe neku grešku? Ako ima grešku na meni je da ispravim, a ne da kažem da on vaki, da on naki, da stane, da stane na stranu nevjernika. Zašto? Zato što on ima vlast. I zato što se bojim od njega da će mene što zadesiti. Da se bojim od Amerike ako kažem da je to teroristička, ekstremistička država koja čita u svoju historiju gradi na terorizmu. Pogledaj šta su radili od, od, od indijanaca pa dan, danas do muslimana u Iraku, Afganistanu. Čitava njihova historija ispisana krvlju. A muslimani šta su radili? Kada su protjerani židovi Španije, koji je dočko? Koji je primio? Niko drugi nego muslimani. I zato Allah i robovi, međutim ove stvari se ne govore zato što se ljudi boje ovoga ili onoga. Šta ide te zadesi zatvor? 10 godina, 20 godina. Zar to nije sunnet u Leme? Zar to nije sunnet ljudi koji vode ovaj umet? Umet Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim on kaže, znači ovo vam govorim iz jedne stvari, znači da pravimo razliku između politike i vjere. Znači danas politika se miješa i onda ljudi dođu kao ulema pa govore ono što odgovara politici, ono što odgovara vlasti. I lako je sada govoriti protiv da kažem islamske zajednice, ove druge islamske zajednice u Srbiji. Oni su, mur, oni su četnici, oni su ovo, oni su ono. Haj gori proti čovjeka koji je dolazio na heliodrom, ne smije niko da kaže. Zašto ne smije da kaže? Zato što politika ne ide u prilog tome. Zato što je taj možda pokoran SDA ili pokoran ovome ili pokoran ovome. Da Allah te barak od tala sačuva od toga je takvi munafika. Dalje, <clears throat> ono što je puno bitno kada govorim o ovoj temi, a to je Allahovi robovi, znači da ovu stvar, A to su stvari koje izvade iz Allahove tabarik vetara vjere. Mi ovo ne učimo kako bi ljude proglašavali nevjernicima. Kako bi sutra ako vidimo čovjeka da radi ovo ili ono, znači da bi došli i rekli ti si čafir, ti si ovak ili ti si onaki. Prije svega, pogotovo, pogotovo ovdje skrećem pažnju, kada su pitanju naši najbliži, naša rodbina. Znači naše roditelje tako dalje. Jer prijatno sam rekao da većina njih da je odgojena čemu na komunizmu. Na toj, na toj ideologiji. Ove stvari prije svega učimo učimo da znamo od vjere kako mi u to ne bi upali. Ovo je možda najbitnije u ovom predavanju što treba zapamtiti. Ove stvari koje učimo, odnosno koje ćemo učiti, učimo prije svega radi čega da mi u njih ne upadnemo. I zato kogod misli, zato kogod misli da je siguran od ovih stvari neka zna da ona zabludi. Čovjek koji je u vjeri, u imanu, na namazu, hafiz Kurana, hafiz Buhari, hafiz muslima, treba da se boji neuzbila i tala da, da, da ne siđe s ovoga puta. I zato dova koja Allah poslanik alaihi salatu wasalam najviše dovi je bila koja dova. Allahumma ya muqallib al kulubi, thabbit kalbi ala dinik. Allahu ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na vjeri. Allahu ti koji okrećeš srca, učvrsti moje srce na vjeri. Druga stvar, Ibrahim alaihi salam, Allah jalla šanuhu navodi njegove riječ pa kaže Rabbi džnubni wa banija an na'bud al asnam. Allahu sačuvaj mene i moje potomstvo od, od obožavanja kipova. Ovo su riječ koga Ibrahima alaihi salam. Kojeg Allah jalla šanuhu u Kur'anu navodi kao primjer onoga koji se borio protiv širka. Pa ovdje vidimo iz njegove dove strah da upadne u širk. I zato se prenosi, ko se spomnije Ibn, Jar, uh, Ibn Jarir al-Tabari u svom tefsiru, od Ibrahima Tejmija da je govorio فَمَنْ يَأْمَنُ, فمن يأمن هذا البلاء بعد إبراهيم Pa ko je siguran od ovog balaja posle Ibrahima a.s. Ko je siguran od ovog balaja, to je da upadne u širk od Ibrahima alejhi posle Ibrahima alejhi salam. Zato ove stvari čovjek uči na udu billahi taala kako ne bi upao u nešto znači što je stvari ili riječi ili djela što je stvari o stvari kufra ili o stvari širka. Druga stvar, Allah i robovi, ovu stvar učimo kako bi ljude upozorili na ovo i kako bi ljude podučili. Ovu stvar učimo kako bi, ovo, kako bi drugi ovo me naučili i podučili. I zato vjernik, pogledajte, vjernik koji zna istinu, kod njega imaju dvije osobine. Prva je osobina da ima hrabrost kada je u pitanju istina. I da, nas, da, se, da se ne boji reći, reći riječ istine, pa makar njegov život otišao. Znači vjernici šta? Znači vjernik. Pogotovo onaj koji učen. Da boji se da kaže istinu, pa makar život da da mu otišao. I zato znate biografije imama, imama Ahmeda, Aiz ibn Abdissalama, šehhul Islama ibn Tajmije i drugi. I primjer u sa naših prostora. Znači koji su šta? znači koji se nisu bojali da reknu riječ istine, pa makar da i to koštalo životom. Jedan je bio Alim na području Sanđaka, kojeg je zadesilo, zadesio za komunizma. I došli su mu rekli, sutra ćemo doći po tebe da potpišeš i da daš fetvu da žene, da muslimanke skidaju farađu. Do, doći mu sutra po tebe da to potpišeš. Taj čovjek je kažu, nakon što je klanio jaciju namaz, počeo da klanja dobrovoljni namaz. I da moli Allaha dželle Đalešanu da mu uzme dušu prije nego što dođe sabah. I kažu nije došao sabah namaz, a da ga ljudi nisu našli mejita. Da ga ljudi nisu našli da umro. Znači dao prednog smrti, molio da Allaha Đalešanu da mu uzme dušu, kako ne bi došli i čega primorili. Da to napi... Jer ne ponekad, obrate pažnju, neko sa vam, da čovjek može kada je prisiljen da rekne određene riječi. Međutim, nekada ulema kaže, onaj čovjek koji je alim, za kojim se ljudi povode, njemu nije dozvoljeno u tom slučaju da kaže. Zašto? Zato što se ljudi povode za njim. I zato imam Ahmed. Udarali su ga, bičovali su ga. Da kaže ono što stražili od njega da kaže. Pa nije rekao. Zašto? Zato što je znao da ljudi u njega gledaju. Zato što je znao da ljudi u njega gledaju. I zato čovjek musliman ima kod sebe dvije osobine. Prvo je, znači, hrabrost kada je u pitanju istina, pa makar motišla glava. A druga stvar je šta? Druga stvar je blagost. Spana, pogledajte kako se ove dvije osobine nađu kod mu'mina. Druga stvar je blagost. Prema kome je žestok? Žestok je kada je u pitanju riječ istine. A blag je u prenošenju te istine. I zato kada govori drugima, govori blago. I zato Ibrahim a.s. pogledajte kako se obraća svom ocu koji je bio nevjernik. Kada Allah Đelešanu kaže وَإِذْ قَالْ إِبْرَاهِمُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ kada Ibrahim reče svom ocu ja ebeti. Nije mu rekao ja ebi, nego ja ebeti. Šta znači ja ebeti u arapskom jeziku? Znači to je kad dozivaš babu, ono iz, iz milosrđa prema njemu. O babuka, o i tako dalje. Znači navodi kako mu se lijep obraću. Allah Đelešanu u Kur'anu kaže da roditeljima fala takul lahuma uffin. Nemo im reći ni uf. Šta je uf? Uf su u arapskom jeziku riječi najmanji oblik riječi sa kojima se izražavalo negodovanje prema nekome. I Allah dželle šanu je zabranio da se i najmanje riječi sa kojima se iskazuje negodovanje da se kaže, da se kaže šta? Da se kaže roditeljima. I zato se prenosi jednog broja selefa da su govorili da, su, da, su, da je u arapskom jeziku postala riječ koja je manji od ove riječi sa kojima se iskazuje ova negodovanje, Allah dželle šanu bi ovdje šta? Allah dželle šanu bi spomenu I zato je vjerni ih blag kada ovo govori. Zato ako imaš prijatelja koji nije na, nije na namazu, Nećeš mu doći reći, naklanjaš ovakve isnako. Zato što smo svi mi nedavno bili takvi. Nego ćeš mi doći fino i reći, Allah, Allah dao sako dobro, pa ćeš mu početi govoriti o Allahu, govoriti o ljepoti namaza, pa ćeš mu govoriti fino, ovjeri, na blag način, ne grubo, nego da ga osramotiš, da ga malovažiš, da grubo budeš, nego ćeš mu blago govoriti. I će, isto tako ćeš mu govoriti ovo, mene, znači čovjek je blag u tim stvarima. Znači ne, ne uzbila je tala ako što reki, koji dolaze u džamiju, pa upozna vjeru, poče pa drugima da prenese, pa prenese na način da ljudi bježe od njega i samo tjera ljudi od sebe, nego će to blago prenijeti. I zato što jednom ponavljam i kažem Allahovi robovi da, čovjek kada govori istinu, da, da, da ove stvari učimo da čega prvo, kako mi u to ne bi upali. A druga stvar, kako bi ljude upozorili na tu, upozorili na tu stvar. Od sam gore samo zaboravio da kažem, kad sam spominio sa čim bivaju riječi, e, čim čovjek izlađe iz vjere, pa sam spomenuo bio riječi, pa sam spomenuo bio djela, i postoje što u dvije stvari, a to je ubjeđenje. Naprimjer, da čovjek niti rekne, niti, niti uradi. Međutim, ima pogrešno ubjeđenje u svom srcu. Naprimjer, čovjek ne vjeruje u sudnji dan jer ne vjeruju meleke i tako dalje. Znači nije rekao, nije uradio, međutim to njegovo objeđenje ga čini šta? Čini ga nevjerniku. I četvrta stvar je sumnja, da čovjek sumnja. Znači da sumnja u nešto što je došlo u Koranu ili sunnatu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A sve te stvari, o njima ćemo govoriti podobnije, podobnije kasnije. Pa tako ovdje, znači prva stvar o kojoj ću govoriti, odnosno prva stvar sa prva stvar sa koja čovjeka izvodi iz vjere, koja ga izvodi iz islama, jeste širk. Širk prema Allahu te ve ta'ala. Znači, znate šta je širk? A to je pridruživanje druga ili ne, nekoga ili nečega uzvišenom Allahu te ve ta'ala. I ova stvar je široka, tako da kažem malo šira, pa ću ostaviti da ovome govorim sljedeći put. Međutim, ovdje ću samo kratko spomenuti. Da znate da je širk, da je to nešto što je suprotno tevhidu. Znači, vjerovanju Allaha Đalešanuhu podrazumijeva da vjerujemo šta da Allah dželle šanuhu jedan jedini. Da Allah dželle šanuhu jedan jedini gospodar, tvorac koji upravlja svim i svačim. I ta vrsta tevhida se zove tevhidu rububije. Druga vrsta tevhida ili ono što podrazumijeva što tebe traži vjerovanju Allaha dželle šanuhu jeste da vjeruješ da Allah dželle šanuhu jedan jedini koji zaslužuje da mu se ibadet čini. Da sedino Allahu klanja, da sedino Allah doziva u svojim dobama i tako dalje. I treća stvar, da vjeruješ da Allahu Đalešanu pripadaju lijepa imena i svojstva i da su njegova imena i svojstva savršene i potpuna. Da Allahu Đalešanu u znanju obuhvata sve, da Allah Đalešanu milostiv, da Allah Đalešanu samilostan, da Allah Đalešanu taj koji sve zna, da Allah Đalešanu taj koji kadar sve da učini i tako dalje. Ovo su, ovo su stvari sa kojim ko čovjeka biva potpuno vjerovanju Allaha Đalešanu jednog jedinog. Znači da vjeruješ da da Allah gospodar, tvorac, koji upravlja svim svačim, da Allah je taj koji zaslužuje da se obožava i da se samo radi njega čine i njemu da se čine dobra djela. I treća stvar da Allahu Đalešanu pripadaju lijepa imena i svojstva i da su ona savršena i da su ona potpuna. Ko ovim stvarima pripiše Allahu Đalešanu nekoga ili nečega, on sa tim izlazi za Allahu Đalešanu u vjeri. Pa ko, na primjer, kaže da postoje ljudi koji upravljaju svemirom, on sa tim šta izlazi iz Allahove tabareka ta'ala vjeri. I ovo ćete naći kod neki koji se pripisuju islamu, kao što je kod neki sufija, kažem neki, ili kod šija koji kažu da postoje kutbovi ili imami koji upravljaju svemirom, koji upravljaju, koji daju kišu, daju ovo, daju ono. Znači čovjek ne udubila je ta'ala sa tim izlazi iz Allahove ta'ala šanog vjeri. Ili da kažem kao neki ljudi koji mole nekog drugog mimo Allah dželle šanuhu. Pa dođu ljudi isto tako na kabur nekoga, pa dozivaju onoga koji je u kaburu. Naprimjer, ovdje kod nas smo stari imate šehi uju. Znači, taj šehi uju, ljudi, znači, pričaju samo o njemu neke, tako da kažemo, šprdanje, da ne kažem viceve i tako dalje. Znači, to je čovjek koji se zvao Mustafa Jubović. Znači, bio poznan kod ljudi ko šehi uju. Bio alim, napisao dosta dijela na arapskom jeziku. Pisao dosta dijela, pogotovo iz nauke koja se zove Usuli Fik. Čovjek bio alim, pobožan čovjek. Bio na sunnetu Allahu, kosanika, alihi salatu wasalam. Međutim, kad je nastalo to znanje, ljudi došli počeli o njemu tako da kažemo da izmišlja neke priče. A njegov učenik Ibrahim Opijač je napisao njegovu biografiju na arapskom jeziku. I ne spominje nijednu od tih budalaština koji ljudi su kasnije počeli njemu da pripisivaju. Pa tako, na primjer, ljudi dolaze i kažu, običaj je bio kod naroda, kaže, kad, djet, <laughs> kad djetu ne ide škola, dobro, kažu, dovedu ga, kaže, četere znana da djete spava tamo na, na onome, kako se kaže, na, na, na, na turbet kod, kod, kod, kod šehi uvije ko nama da ćemo početi škola malo bolje da ide. Što si ti smiješ? Da će početi škola nam malo bolje ide. Znači kakve veze je to tako vam Allah ima sa islamom. Jer kaže na uzbila i tala, znači ovo, ona, ovo treba izbrisati. Ona, ovo, ali ovo je stvarno živa istina. Ona, kažu da su žene, da govorili su ženama koje ne može da zatrudni, da izvinete, da uzme donji veš i da stavi tamo na turbi. I znači da će beričitam tog turbi. I to su stvarno ljudi radili. Znači ovo što vam sad govorim, ovo je smiješno, ali ovo je žalostno. Znači to su ljudi radili i pazite, nije to problem što, mislim, problem što sto ljudi radili, ljudi su to prepisivali islamu. Znači da to čuje danas neki čovjek koji nije musliman, koji ima li što zna o islamu, reći ljudi islam nema nikve veze sa tim. Jer onaj ko išta o islamu zna, zna da islam monoteizam, čisti. Znači između tebe i Allaha Đalešanu nema niko. Znači nema niko između tebe i Allaha Đalešanu. I onda ko dovi ili traži od nekog drugog mimo Allaha Tebarek i Otala on je počinio širk. I zato sam govorio, znači, kad smo govorili ovdje o imanskim šartovima, znači, kako sam našao u jednom knjizu na našem jeziku, znači, kako se zove, uh, uh, uh, kako čovjek podučava ljude da dove, dove do ovom, ja riđala Allah, ja riđala Allah, ainuna, ainuna. O Allahovi ljudi, pomoste nam, pomoste nam. O Allahovi ljudi, pomoste nam, pomoste nam. Znači, doziva koga? Doziva nekog drugog mimo, mimo Allaha, tabarak wa ta'ala. Znači, to su stvari širka znači pridruživanje nekoga ili nečemu Allahu tebarak ve ta'ala. Znači, halo, Allah Đelešanu je taj koji se doziva, ne dozivaš čovjeka bol. Ni kamen, ni drvo. Allah, Allah Đelešanu dozivaš. I ove stvari ostavljaju traga kako na pojedinca, tako na zajednicu. Znači, kako će, Allah, znači, muslimani, pogledajte kako su, kako su muslimani nekada bili. Mi govorimo nekada su bili neko i nešto. Pa su imali vlast, pa su bili prvi u nauci i u matematici i ovome. Držali smo predavanje jednom pozorištu do prinos muslimana nauci. Pa kako su iz botanike, iz, iz biologije, iz ovoga, iz A sad smo došli da dozivamo nekog drugog mimo Allaha. Kako će Allah Đalšanuhu dati pomoć i pobjedu narodu koji doziva nekog drugog mimo njega? Koji kaže o ti, o ti, a ne doziva, ne doziva Allah Đalšanuhu. I onda što je još veći musibet. Znači skoro da nema ljudi koji na te stvari upozoravaju. I zato tevhid vjerovanje Allaha šanu jednog jedinog kako treba, znači ostavlja traga kako na pojedinca isto tako i na društvu. Znači oni koji se bore na Allahom putu, koga će dozivati ako neće Allaha šanu dozivati? Ako budu dozivali nekog drugog, normalno Allaha šanu, će Allaha Đerlašanu dati pomoć pobjedu, normalno da neće. Još druge stvari o kojima mogu. Znači prva stvar koju Lama spomenula jeste, znači šta, jeste, znači širk prema Allahu te barekuta. Druga stvar jeste da vjeruješ da postoji posljednik između tebe i Allaha Đalašanu. I o tome ćemo govoriti opširnije. To stvari sve koji su prisutni. Znači ima ljudi, o tome sam govorio, znači koji kada ibadet čini Allah, kada klanja, kada zikri Allaha, zamišlja nekoga. Zamišlja nekog čeja. I to ima, to se kod neki sufija zove rabita. Znači kad ti sad klanjaš ili zikriš, znači ti zamišljaš, misliš na šeja. A šeja na poslanika, poslanik na Allaha pogledaj ti dređa. Znači, ne možeš odmah na Allah. Kažu, kad navode primjer toga, kaže, ne možeš ti, kaže, kod nekog direktora doći direktor, moraš preko sekretara. I kaže, tako i odima, i kaže, sekretari, na uzbila i tako. I vi što su došli vamo, medresovi, ovi turci, ovi, kako se kaže, što u djecu, ona uče, ustaje, <laughs> ustaje, bude djecu prije seba, uče im, kako se kaže, to je rabiti, uči da uče 16 puta, rabi 10, 17 puta, ovo ono, znači oni, oni, oni, da kažem, šire tu takozvanu, takozvanu tu rabitu. Međutim, ko upozorava na takve stvari? Znači, moš misli. Znači, učite, kad klanjaš, kad ovo da misliš na nekog mimo Allaha Đerlešanu. Znači, ovdje bi jedan čovjek je učio, učio ženu, kad žena mu počela klanjati, rekao je, kad klanjaš, kaže, moraš misliti na seju. Onaj ko je bio sejo. moraš misliti na seju. Ko je bio sejo, bio sejo, ovdje jedan što se ufuro da je šejih. Razumiješ, da je on šejih nakog trkata. I taj, on je bio ko proglasio se njima tu neki, razumiješ, ne znam šta. I uglavnom taj jedan levađ što je njega slijedio i učio žen da klanje, kaže, kad klanjaš Allah, hoćpor, kaže, moraš misli na seju, a se misli na poslanika, poslanik na Allaha, ne udbila je ta'ala. Znači to Allah ođe lošanu vjera. I zato prije se vraćam i završavam ovo i kažem da Allahovi robovi, znači nema stvari koje čovjeku potrebni od toga da nauči ispravno vjerovanje. Znači rob je završ, ovo završavam sa čim sam počeo i kažem, nije ovo bila, nije ovo nacija. Znači mora čovjek biti bošnjak, indijanac, amerikanac, da psuje Allaha da radi ovo, da radi ono, pa da ostane da bude bošnjak, da bude ovo. A ne moraš raditi šta hoćeš, šta ti misliš da možeš, da ostaneš da budeš musliman. Zato što ti Allah Đelešanu to zabranjuje. Znači ovo je islam koja je vjera od Allaha. I niko nema pravo da govori o ovoj vjeri bez dokaza. Nego govori onako kako je u dokazu. Znači ne da govori nikako je shodno situaciji. Političkoj situaciji ili ovome ili onome. Ne, nego da govoriš onako što je naš stari narod govori, da govoriš onako ako što je u čitabu. I zato je naš običaj kod našeg naroda bilo kad neko govori dobro, kaže vid ga govori koji iz čitaba. Znači, šta je iz čitaba? Iz Kur'ana. Ili iz vjerskih knjiga. Kaže vid ga govori koji iz čitaba. Znači, govori kako, ne gleda bola šta je kod njega. Hoće li imat platu? Ne, će li imat platu? On govori istinu. I znači, ova vjera je Allahova vjera. Znači, nije ovo nešto, ako nešto može, Ljudi uzmaju vjeru komodu. Ova vjera je Allahova vjera. Ono što je došlo u Kur'anu, što je došlo u sunnetu Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. I nema tu više priče. To je Allahova djelašanuhu vjera. Molim Allah, tebarek wa ta'ala, da nam se smiluje. Amin. Da nam oprosti i da nas poduči propisima vjere. Na kraju ovog predavanja imam da kažem dvije stvari. Znači, prva stvar, znači da vas opet podsjetim, da pomenem da su još uvijek u toku upisi znači za halke, za halke sufare arapskog pisma, učenje Kur'ana i Hibza. I opet ću vas ovdje posaknuti treći Allahovi robovi, ljudi su nekad ovdje bili na ovim prostorima, znači svi su i djede i njene znali arapsko pismo. I to su nekada ljudi muslimani stva, smatrali, tako da kažemo, pismenošću. Znači ljudi su znali i ljudi su učili Allahovu knjigu. I nemoj dozvoliti. Nemoj dozvoliti, ako ništa. Da odrasteš, da ta, u stvari da kažem, nemoj dozvoliti da umreš, da ostariš, a da te tvoje dijete ne pamti da se učio Kur'an. Da te tvoje dijete ne pamti da se učio Kur'an. Nemoj to nikada sebe dozvoliti. Znači ja znam ljudi koji su 50-o, 60-o, iznad 60. godine koji su naučili arapsko pismo. I zato Allah vam dao svako dobro. Allah vam dao svako dobro. Znači svoju mladost, znači svoju mladost usmjerite ka tome. Da učite, da naučite učiti Allahu Đelešanu knjigu. Ljudi, e, znači ovdje nemoj da vas prevari, da vas, znači šeitan zavara, prevari ili ne znam šta. Znači arapska slova, to je bola 28, 28 slova. I arapska slova su lakša nego naša slova. Bola, mi smo nekad morali učiti i latincu i čirilicu. Pa smo morali latincu velika slova pa mala slova. Pa pisana slova. Pa čirilica ovako, pa čirilica onako, čirilica ovako. Arapski jezik puno lakši bila. Koje tamo imaš 28, da kažemo ni harfova, ako je gore E, dole I, ono gore U de, di, du, znači puno jednostavniji. Ali mi kad, smo mora, kad moraš da učiš, onda smo učili. I latincu, i čarilicu, i znao si. I neko, znači neko zaboravio čirilicu, joj šutke, nemo, sramota da kaže zaboravio čirilicu, zaboravio čirilicu, vam da zaboravio čirilicu. Međutim, ljudi, arapska slova, znači arapska slova, znači, Allah, Allah, znači Allahova vjera, Kur'an. I zato vas podsjećam i opet vam kažem, znači ja znam ljudi koji su iznad 60. godine, prešli bili 60. naučili učiti u Kur'anu. Druga stvar da vam kažem, sva pitanja koja budu vezana za, ova, e, za, za ovu tematiku, znači napišite pismeno i dostavite pismeno. Znači koje su vezana za takozvanu tematiku tekfira, odnosno izlaska iz vjere, znači sve kome nije nejasno. Znači nek zapiše i nek ostavi, na sljedećem predavanju ću mu biti odgovoriti. Molim Allah tbaraka ta'ala da nas smiluje, da nas oprosti, sallallahu ala wa alihi wa sahbihi, sallam, sallam, اقرأ أخيا ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان من فؤاد كالحجارة